Pirmoji kronikų knyga, devintas skyrius. Visi izraelitai buvo surašyti giminėmis Izraelio ir Judo karalių knygose. Jie buvo ištremti į Babiloną dėl savo nusikaltimų. Pirmieji apsigyvenę Izraelio miestuose buvo izraelitai, kunigai, levitai ir šventyklos tarnai. Jeruzalėje gyveno dalis Judo, Benjamino, Efraimo ir Manaso giminių palikuonių. Judo sūnaus Pereco palikuonis, Amihudas, Utajas, Omris, Imris ir Banis su šeimomis. Šilojiečių palikuonis, pirmagimis Asaja ir jo sūnus. Zeracho palikuonis, Jauelis ir jų giminės – 690 žmonių. Benjaminai – Saluvas, sūnus Mešulamo, sūnaus Hodavijos, sūnaus Ha Senuvos. Jerohamo sūnus Ibnėja, Michrio sūnaus Uzio sūnus Ela ir Mešulamas, sūnus Šefatijos, sūnaus Reuelio, sūnaus Ibnijos. Jų giminės žmonių skaičius buvo 956. Visi minimi asmenys buvo šeimų vadai. Jeruzalėje gyvenę kunigai Jedaja, Jehojaribas, Jehinas ir Azarija, sunus Hilkijos, kuris buvo sunus Mešulamo, sunaus Cadoko, sūnaus Merajoto, sūnaus Ahitubo. Jis buvo Dievo namų valdytojas. Jerohamo sūnaus Adajos palikuonis buvo Pažhūras, Malkija, Masajas, Adielis, Jahzera, Mešulamas, Mešilemitas ir Imeras kunigų, kurie buvo giminės šeimų vyresnieji, buvo 1760 pajėgių vyrų šventyklos tarnybai. Levitai, Šamaja, sūnus Hašubo, sūnaus Azrikamo, sūnaus Hašabijos iš Merarių. Bagbakaras Herešas, bei Galalas ir Matanija, sūnus Michėjo, sūnaus Zichrio, sūnaus Asafo, Abdija, sūnus Šamajos, sūnaus Galalo, sūnaus Jadutūno ir Elkanos sūnaus Asos sūnus Berechija, kuris gyveno netofiečių kaimuose. Vartų sargai buvo Šalumas, Akubas, Talmonas, Ahimanas ir jų broliai. Šalumas buvo jų viršininkas. Jie ėjo sargybą karaliaus vartų rytų pusėje. Šie levitai buvo vartų sargai. Šalumas, sunus Korės, sunaus Ebjesafo, sunaus Koracho ir jo broliai iš jo tėvo namų. Korachai buvo viešpaties palapinės durų sargai. Jų tėvai ėjo sargų pareigas prie viešpaties palapinės įėjimo. Elezaro sūnus Finehasas anksčiau buvo jų viršininkas. Viešpats buvo su juo. Mešelemijos sūnus Zacharija buvo sargas prie susitikimo palapinės įėjimo. Durų sargų buvo 212. Jie buvo įtraukti į giminių sąrašus savo vietovėse Juos paskyrė toms pareigoms Dovidas ir regėtojas Samuelis, nes jais pasitikėjo. Jie ir jų sūnus buvo įpareigoti eiti sargybą prie viešpaties palapinės. Sargyba būdėdavo visose keturiose palapinės pusėse – rytų, vakarų, šiaurės ir pietų jų broliai, gyvenantieji kaimuose, kas septintą dieną privalėjo juos pakeisti ir septynės dienas eiti tas pareigas. Keturi vyresnieji vartų sargai buvo levitai. Jie buvo paskirti toms pareigoms ir atsakingi už dievo namų patalpas bei turtus. Jų pareiga buvo kas naktį eiti sargybą prie Dievo namų, o rytą juos atidaryti. Kai kuriems iš jų buvo pavesta tvarkyti tarnavimo reikmenis. Jie tikrindavo juos įnešant ir išnešant. Kiti iš jų buvo paskirti daiktams, visiems šventyklos reikmenims prižiūrėti, smulkiems miltams, vynui, aliejui, smilkalams ir kvepalams, Kunigų pareigos buvo paruošti kvepalų mišinį. Levitas Matityja, Šalumo pirmagimis, Korachas prižiūrėjo kepimą. Kai kuriems kehatų giminės levitams buvo pavesta rūpintis paditinę duoną, ją paruošti šabui. Kai kurie gesmininkai, levitų šeimų vadai, buvo laisvi nuo kitų pareigų. Jie gyveno prie šventyklos, nes dieną ir naktį jie turėjo tarnauti. Šitie buvo savo kartos levitų šeimų vyriausieji ir gyveno Jeruzalėje. Gibione gyveno Gibiono tėvas Jejelis, kurio žmona buvo vardu Maaka. Jo pirmagimis sūnus buvo Abdonas, kiti Cūras, Kišas, Baalas, Neras, Nadabas, Gedoras, Achjojas, Zacharija ir Miklotas. Miklotas buvo Šimamo tėvas. Jie gyveno šalia savo brolių Jeruzalėje. Neras buvo Kišo tėvas, Kišas Sauliaus, Saulius Jehonatano, Malkišuvos, Abinadabo ir Ešbalo tėvas. Jehonatano sūnus buvo Merib Baalas, o Merib Baalas buvo Michėjo tėvas. Michėjo sūnus – Pitonas, Melechas, Tachreja ir Ahazas. Ahazas buvo Jaros tėvas, Jara Alemeto, Azmaveto ir Zimrio. Zimris Mocos, o Moca Binėjos. Jo sūnus buvo Refaja, jo sūnus Eleasa, jo sūnus Acelis. Acelis turėjo šešis sūnus – Azrikamą, Bohruvą, Izmaelį, Šariją, Abdiją ir Hananą.